Laborantza ekonomiaren atalean asertzen da, baina likuko laborantza politika azkar bat bultzatu nahi du eskuela elkarguak. Lurama saloinakari, Jean-René Etxegarai lehen dakariak aintzinatu zuen laborantzaren erakunde publiko bat sortuko zutela, dionaz ez da bere ala egiten alko, ahatik laborantzako lurren zaintzeko gobernantzia eta estrategiaren zat, eskumen fakultatibo bat hartu behar luke larun batean euskal elkarguak, Jean-René Etxegarai. Nous souhaitons nous aller plus loin et avoir une compétence facultative Urgunago joan nahi dugu, eta eskumen fakultatiboa ukan, laborantzako lurretaz estrategia argi baten ukaiteko, gure lurren geroaren kudeatzeko, hirigintzako dokumentuen euh, bidez. Au travers de nos euh, documents d'urbanisme, pour pouvoir en quelque sorte sacraliser un certain nombre d'espaces agricoles, mais aussi de pouvoir disposer de moyens... Helburua da ere, ahal haundiagoen eskuratzea, liberalismoa euh, jaten ari den mundu juntan, laborarien obeki zeintzeko dispositiboak plantan ezari. De pouvoir mettre en place dans dispositifs qui fassent que nos agriculteurs puissent être davantage protégés. Orain frantzian diren legeekin espalitz erakunde bat plantan ezartzen alko, desberdintze eskubidea galegin beharko liokete frantziari presidenteak daraman konstituzio erreformaren karietarat, eta horren bidez ardiesten alko lukete gobernantzia eta instituzio berri horren plantan esartzerat.